w'intwaro yo hagati mu gihugu w'umutekano n'iterambere rusangi yashikirije mutubwire ico abarundi bokora cyane cyane murabi aho muri ni gute hiyo namwe mwagwanije igiturire gushika naho uh, amahera yose yajya mu biturire afasha mu kubaka igihugu afasha mu kubaka mu guteza imbere ibikogwa bijyanye n'igihugu byoteza imbere igihugu mu kanya isase rero duca tujya ku aho tuza guha n'akaryombwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu kugira mutubwire namwe interano yanyu muri ko muracinyiza igihugu bivanye na ruswa cyangwa abandi bita akaboko mu kigega cya leta canke mu bindi bisata bitandukanye rero umushyikirangajwi w'umutekano iterambere rusange n'intwaro yo hagati uwo nawe ni ndirakobuca gerevazi uwo mushyikirangajwi rero yaravuniye akaguha ibisata bitandukanye bihurikiye mu bushikiranganji asanzwe ajejwe aho yabihaniza abakora iyo ngendo yo kunyonyeza canke kujya ruswa canke abajya cyo yise amadosiye ko atakibanza bafise muri no leta mvyeyi iheruka gushingwa n'umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye reka kino gice ca mbere tubanze dutege abiri umushikiranganje Gervais ndira kobuca n'umushikiranganje umutekano iterambere rusangi n'intwaro yo hagati gushira imbere akazi cyane cyane kubijanye no kubahiriza amasaha y'akazi hari bati abapolisi buba babaye aba mbere mu myaka itanu yose kubera ko bakora amasaha mirongo ibiri n'ane kuri mirongo ibiri n'ane imirongo ndabahaye muzokwame muwugira muwutambukira aho mugiye hose ukagera imbere y'ikibazo cy'umunyagihugu kikuzizaniye ukagera imbere y'amageragezwa y'umunyagihugu ko nabo nyine hariho abagerageza bakakuzanira ibyo bakuzaniye urongera usubire uzingurure bibiriya urabe kuri uyu murongo inyinshi zose uzayisanga ngaha hanyuma igikurikira kugira aka kazi kacu kagende neza n'abanyagihugu batunganirizwe mu kubandanya tubungabunga amahoro n'umutekano hari n'ibindi byaciyemwo by'ibiturire nkasaba yuko nagira nce nsaba kuri iki nyine simvuga icyo gisata gusa mvuga ibisata byinshi hariho ibintu byinshi bihitiye muri ubu bushikirangange bwose uko ari butatu na je indwi zibiri maze ndamaze kubibona hariho ibigerageza biza bigana twebwe turongoye abandi ndagisubiremwo muntu ukora dosiye ubanje kugira ibyo usaba nagira ndababwire kuva uno munsi ko ata kibanza ufise muri ubu bushikiranganji nta kibanza ufise muri ubu bushikiranganji zo guherekeza ndagushikane ku muryango w'impimba nesheje kukwinjiza niwe uzomenya ukuntu uzovayo nta kibanza ufise muri ubu bushikiranganji bihagarare guhera umunsi icyo ndabemereye nzobacura batahe turokirita abandi kandi abashomeri ni benshi ku ibarabara ubu turi kumwe n'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu ndabasabye twese tunekane ukamubona ariko arayatoza ku ibarabara imodoka ifise ikosa amafaranga ninjira mu kigega cya leta ukwezi guheze aduhembe mugabo areke kwinjira mu mufuko w'umupolisi mu mufuko w'umukozi wa leta ha mu kwezi guheze acongera ahembwe na leta atabiyinjije kandi ikintu kibabaje n'ikihe abo bantu batayinjiza muri leta nibiya amatariki ageze batahembwe baca bakoma ngo ntibaraduhembe nta kintu na kimwe kivumye gitera iteka nta na kimwe naho bazoyaguha ukayashyira mu mufuko yose azoherera mu biyeri kuko uzovuga ngo ejo nzoca ngenda ngo ntora yanjye amafaranga y'igiturire nta mugambi n'umwe yegeragura ndabasabe rero dutunganirize bene gihugu atacu tubasabye icyo ndakigarutse ko cyane navuze ubwa mbere ati ibyari ingorane muri ubu bushikiranganji bihinduke sikise muri ubu bushikiranganji abantu bashika ku kazi saa tanu mugabo bagataha saa moya cyangwa saa mbiri bakiri mu biro kubera utwo tudosiye bariko barafundikanya mu gatondo azinukira mu cayi bagahurirayo hama agaca hengera saa kumi nimwe abandi batashe akaba ashitse bagaca baja mu biro bakabifundikanga bukeye mu gatondo ugasanga idire yahetse ivyo bintu bihagarara bihagarare navuze yuko umuntu wese azokwagirizwa igiturire sinzoraba ku ruhande nta kinya azoba agiye naho bizoba ari bibiri bizomutahana atari kuko ujya igiturire ntaraba ngo angana gutya angana gutya n'ibihumbi bibiri arabijya ndabasabe rero irigani n'akagayi uraza akaza akakuzana ibihumbi amajana abiri ijya agaca abona wambaye ipantaro nziza aca avugira ku mutima ngo ngujye ari kungwa atambuka n'ipantaro nziza ngo kandi nayimuguriye arabivugira ku mutima ndabasabe rero ibyari bihitiye bihagarare kuva nshika maze kuronka nk'amashengero ashika nka mirongo itatu sinzi yuko abarundi basigaye bemera cyane ku buryo amashengero ariyo yagwiriye mugabo je ndababwira nti nibaza ko uno munsi ushaka kugurura butike kubera nkekana amategeko ya ubera agoye atuma yugurura agashengero umenga niko koroshe kugurura namwe mukora muri icyo gisata mumenye igituma bariko bose baja mu mashengero nta kwemera kuri yo ni ndagusabazana kuko iyo haba hariyo ukwemera injyane twumva ziriyo ntiziba ziriyo n'uwushwana n'ubundi yoca avuga ati ngiye ku mavi senge y'amana yanje izo ntozi nyishu y'iki kibazo mbwa bacabirirwa muri senari ndabasabe rero dufashanye twese kugira ibi bibazo usanga biterwa n'imikorere yacu mibi mu banyagihugu byose bihagarare nibaza yuko bizoduhesha iteka hanyuma n'uwadutumye kurangura aya mabanga bidushimire n'imana yongere bidushimire hanyuma n'abenegihugu babidushimire rizuba ari iteka rikomeye ku miryango yacu kandi tumenye ko twe turiko turagenda hariho abana dufise ko tubasigiriraga ibyiza ino mvugo y'umushikiranganji iherekezwe n’ibikogwa mu bisata bitandukanye bigize kino gihugu cyacu kuko mwumvise nk'uko yagiye arabishikiriza ko ari ibisata byinshi bibonekamwo abanyonyeza amatungo ya leta mu kwiba abanyagihugu cyangwa mu kwakira ruswa aho yavuze yuko muri ubwo bushikiranganji atakibanza bafise n'akagohe no ku barundi bose mu bisata bitandukanye aho uherereye wirinde igiturire kuko kirica igiturire kirica igihugu kuko n'ayo makori n'ayo matagisi atuma leta ibaho atuma amashuri yubakwa mabarabara kubakwa telefone rero ziruguruye kuri mwe bw'abarundi muri hanze y'igihugu ni karadiridimba kana kaji wabo bibiri na kabiri biri na kane tandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa biri na kabiri biri na gatanu ne na gatatu irindwi na gatanu turi kuvugana na placide muri oranje placide muri oranje turakura tuguha n'ikatsi komera mhm. eh, turi ko tugaruka ku giturire mutubwire aho iwanyu eh? n'ubuhe buryo icyo no kwita sitarateji cyangwa tekinike zokoreshwa kugira igiturire kigwanywe maze bino umushikiranganje yashikirije bishyigwe mu ngiro nibatangurire mu gipolisi na gisitisi e, e, na sinzi ubu oberi twagwa he mu bushikiranganji bw'ubutunzi bw'ubutunzi mhm. eh, hanyuma eh, ibyo bisata babikajije mu mwaka umwe basanzwe umuduga wagize agisida kubera vitesi nini niniya cyane uwo mushoferi mukure perimi kompletema mu buzima bwiwe atazofashe kuronka perimi mu gihugu cy'u Burundi mm. mugabo urabona bivanye n'iterambere tugezemwo hiyo zabura ya canka handi usanga hariho bijya bita camera de surveillance ni ibintu bisaba yuko hoba hari umuyaga nkuba hatandukanye canka ivyuma mm-hmm. birakora reka amakamera nari hose mm-hmm. ariko birakora wowe ubonye ikintu kitari cyo uragifotora ukacikiruka polisi irafise igisata yashyizeho kiri whatsapp kiri twitter kiri ibintu byose uca ukirenguka ubwo nyine hanyuma abapolisi bari kuri iryo barabara nabo nyine barahanwa bose bakaca mu kasho nagira nacu tubandanye ikindi bize uruhare rwa minisiteri menshi cyane mugabo ugera kubwira ntibazoshobora kurwanya igiturire naho wogenda bakongera gute udafashe ngo muri minisiteri ushyire komisiyo n'amatelefoni no ngaha muri oranje no muri france n'ahantu udashyizeho telefoni zihuta kujya ku dutelefone asanzwe ngo baje kugutwara kwa muganga udashyizeho ibyo bisate ni karadiridimba kana kaji wabo turiko tugaruka ku ngingo ruhasha zokogwa ziherekeza rino jambo ryashikirijwe n'umushikiranganji w'umutekano iterambere rusange n'intwaro yo hagati aho avunira kagohe abasanzwe bakora mu bisata bitandukanye kugira biyamirize ingendo yo kunyonyeza ingendo yo kujya igiturire irindwi na gatandatu ubusa mirongo ine na gatatu amajyana mirongo itatu na gatatu turarindiriye namwe mutubwire aho muherereye ni gute mubona rino jambo ry'umushikiranganji ryoshigwa neza neza mu ngiro kiganiro karadiridimba n'akana kajya iwabo ni kuri rumwe rw'abarundi muri hanze y'igihugu sinzi ko hari akagorane kuba kabaye ariko turabarindiriye kuko akanya karacariho kugira mugire icyo muterereye cyane cyane kuri bino twagarutse ko uno munsi ibijyanye n'igiturire mwumvise ko twatanguye tubashikiriza ijambo ry'umushikiranganji w'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano aho yahamagariye abahurikiye mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu kwikebuka kuko uzofatwa yagirizwa rushwa azohanwa bimwe by'akarorero mbere mwumvise yuko wanashima bamwe bamwe mu bisata bimwe bimwe nko mu gipolisi ngo azobaherekeza gushika ku muryango wa mpimba rero akanya ni guhanyu namwe mutubwire nk'uko bivuga par experience hiyo iwanyu hiyo muherereye uko abajejwe intwaro bagerageje aho twari twagarutse cyane cyane ku ngeso cyangwa ibisigaye byibonekeza mu bisata bitandukanye mu kunyonyeza amatungo ya leta bikoreshejwe kurya ruswa canke igiturire tukaba twabashikirije umushikiranganji w'iterambere rusange intwaro yo hagati n'umutekano aho yavuniye akagohe bamwe mu bakozi b'ibisata bitandukanye bashobora kwiyumvira kuboza boza barajya rushwa yuko muri ino leta mbyeyi ngo atakibanza bafise muri kashimire Placide muri Hollande niwe yakuye kuko ndabona yuko bitariko biragenda neza shimire rero mwese mwari muduteza abiri